pars sexagesima prima vulgate clementine haec transcriptio a societate libri voce facta bono publico usu est caput vigesimum secundum responde sautem elifas themanites dixit nunquid deo potest comparari homo etiam cum perfecte fuerit scientiae quid prodest deo si justus fueris aut quid ei confers si immaculata fuerit via tua non quid timens arguete et veniet tecum in judicium et non propter malitiam tuam plurimam et infinitas iniquitates tuas abstulisti enim pignus fratrum tuorum sine causa et nudos spoliasti vestibus aquam lasso non dedisti et esurienti subtraxisti panem in fortitudine brachi tui possidebas terram et potentissimus obtinebas eam viduas dimisisti vacuas et lacertos pupillorum cominuisti propteria circundatus es laqueis et conturbat te formido subita et putabas te tenebras non visurum et impetu aquarum inundantium non oppressurum iri an non cogitas quod deus excelsior caelo sit et super stellarum verticem sublimetur et dicis quid enim novit Deus et quasi per caliginem iudicat nubes latibulum eius nec nostra considerat et circa cardines celi perambulat non quid semitam saeculorum custodire cupis quam calcaverunt viri iniqui qui sublati sunt ante tempus suum et fluvius subvertit fundamentum eorum qui dicebant deo recede a nobis et quasi nihil posset facere omnipotens estimabant eum cum ille implesset domos eorum bonis quorum sententia proculsit a me videbunt iusti et leta buntur et innocens subsannabit eos, nonne succisa est erectio eorum et reliquias eorum devoravit ignis esce igitur ei et abeto pacem et parec abebis fructus optimos suscipe ex ore illius legem et pone sermones eius in corde tuo si reversus fueris ad omnipotentem edificaberis et longe facies iniquitatem a tabernaculo tuo. Dabit pro terra silicem, e pro silice torrentes aureos. Erique omnipotens contra hostes tuos, et argentum coacer vabi turtibi. Tunc super omnipotentem de liciis afflues, et elevabis ad eum facien tuam rogabis eum et exaudiet te et vota tua redes de cernes rem et veniet tibi et viis tuis splendebit lumen qui enim humiliatus fuerit erit in gloria et qui inclinaverit oculos ipse salvabitur salvabitur innocens salvabitur autem in munditia manum suarum Caput vigesimum tertium. Responde sautem Job ait. Nunc quoque in amare itudine est sermo meus, et manus plage me aggravata est super gemitum meum. Quis mihi tribuat ut cognoscam et inveniam illum, et veniam usque ad solium eius. Ponam coram eo judicium, et os meum replebo in crepationibus ut ciam verba quae mihi respondeat et intelligam quid loquatur mihi nolo multa fortitudine contendat mecum nec magnitudinis suae mole me premat proponat equitatem contra me et perveniat ad victoriam iudicium meum si ad orientem iero non apparet si ad occidentem non intelligam eum si ad sinistram quid agam non apprehendam eum si me vertam ad desteram non videbo illum ipse vero scit via meam et probavit me quasi aurum quod per ignem transit vestigia eius secutus est pes meus via meius custodivi et non declinavi ex ea a mandatis labiorum eius non recessi et in sinu meo abscondi verba oris eius ipse enim solus est et nemo avertere potes cogitatione meius et anima eius quod cumque voluit hoc fecit cum expleverit in me voluntatem suam et alia multa similia presto sunt ei et id circo a facie eius turbatus sum et considerans eum timore sollicitor deus mollivit cor meum et omnipotens conturbavit me non enim perii propter imminentes tenebras nec facie meam operuit caligo caput vigesimum quartum ab omnipotente non sunt abscondita tempora qui autem noverunt eum ignorant dies illius ali terminos transtulerunt di ripuerunt greges et paverunt eos asinum pupillorum abegerunt et abstulerunt pro pignore bovem vidue subverterunt pauperum viam et oppresserunt pariter mansuetos terre ali quasi onagri in deserto egrediuntur ad opus suum vigilantes ad predam preparant panem liberis agrum non suum demetunt et viniam eius qui vi oppresserint vindemiant nudos dimittunt homines indumenta tollentes quibus non est operimentum in frigore quos imbres montium rigant et non abentes velamen amplexantur lapides vim fecerunt depredantes pupillos et vulgum pauperem spoliaverunt nudis et incedentibus absque vestitu et esurientibus tulerunt spicas inter acervos et orum meridiati sunt qui calcatis tolcularibus sitiunt de civitatibus fecerunt viros gemere et anima vulneratorum clamavit et deus in ultum abire non patitur ipsi fuerunt rebelles lumini nescierunt via seius nec reversi sunt per semita seius mane primo consurgit homicida interficit egenum et pauperem per noctem vero erit quasi fur oculus adulteri observat caliginem dicens non me videbit oculus et operiet vultum suum perfodit in tenebris domos sic ut in die condixerant sibi et ignoraverunt lucem si subito apparuerit aurora arbitrantur umbram mortis et sic in tenebris quasi in luce ambulant levis est super facem maledicta sit pars eius in terra nec ambulet per viam vinearum. Ad nimium calorem transeat ab aquis nivium, et usque ad inferos peccatum illius, oblivis catur eius misericordia, dulcedo illius vermes, non sit in recordatione, sed conteratur quasi lignum infructuosum, pavit enim sterilem quae non parit, et vidue bene non fecit. Detraxit fortes in fortitudine sua, et cum steterit non credet vite sue. Deditei Deus locum penitentiae, et ille abutitur eo in superbiam. Oculi autem meius sunt in viis illius, elevati sunt ad modicum et non subsistent et humilia abuntur sicut omnia et auferentur et sicut summitates spicarum conterentur quod si non est ita quis me potest arguere esse mentitum et ponere ante deum verba mea caput vigesimum quintum responde sautem baldad suites dixit potestas et terror apud eum est qui facit concordiam in sublimibus suis. Nunquid est numerus militum eius, et superquem non surget lumen illius? Nunquid justificari potest homo comparatus Deo? Aut apparere mundus natus de muliere? Ecce luna etiam non splendet, et stelle non sunt munde in conspectu eius, quanto magis homo putredo et filius hominis vermis caput vigesimum sextum respondes autem Job dixit cuius adiutores non quid imbecillis et sustentas brachium eius qui non est fortis cui dedisti consilium forsi illi qui non habet sapientiam et prudentiam tuam ostendisti plurimam quem docere voluisti non eum qui fecit spiramentum ecce gigantes gemunt sub aquis et qui habitant cum eis nudus est infernus coram illo et nullum est operimentum perditioni qui extendit aquilonem super vacuum et appendit terram super nihilum qui ligat aquas in nubibus suis et non erumpant pariter deorsum qui tenet vultum solii sui et expandit super illud nebulam suam terminum circundedit aquis usque dum finiantur lux et tenebre columnae celi contremiscunt et pavent ad nutum eius in fortitudine illius repente maria congregata sunt et prudentia eius percussit superbum spiritus eius ornavit caelos et obstetricante manu eius eductus est coluber tortuosus ecce hac ex parte dicta sunt viarum eius et cum vix parvam stillam sermonis eius audierimus quis poterit tonitrum magnitudinis illius intueri caput vigesimum septimum addidit quoque job assumens parabolam suam edixit. dixit vivit deus qui abstulit judicium meum et omnipotens qui ad amaritudinem adduxit animam meam quia donec super est halitus in me et spiritus dei in naribus meis non loquentur labia mea iniquitatem nec lingua mea meditabitur mendacium absit a me ut justos vos esse iudicem donec deficiam non recedam ab innocentia mea justificationem meam quam cepi tenere non deseram neque enim reprehendit me cor meum in omni vita mea si tot impius inimicus meus et adversarius meus quasi iniquus quae est enim spes hypocrite si avare rapiat et non liberet deus anima meius Nunc Deus audiet clamorem eius cum venerit super eo mangustia aut poterit in omnipotente delectari et invocare Deum omni tempore docebo vos per manum Dei quae omnipotens habeat nec abscondam ecce vos omnes nostis et quid sine causa vana loquimini hac est pars hominis impii apud deum et hereditas violentorum quam ab omni potente suscipient si multiplicati fuerint filii eius in gladio erunt et nepotes eius non saturabuntur pane qui reliqui fuerint ex eo sepelientur in interitu et vidue illius non plorabunt si comportaverit quasi terram argentum et sicut lutum preparaverit vestimenta preparabit quidem sed iustus vestietur illis et argentum innocens dividet aedificavit sicut tinea domum suam et sicut custos fecit umbraculum dives cum dormierit nihil secum auferet aperiet oculos suos et nihil inveniet apprehendet eum quasi aqua in opia nocte opprimet eum tempestas tollet eum ventus urens et auferet et velut turbo rapiet eum de loco suo et mittet super eum et non parcet de manu eius fugiens fugiet stringet super eum manus suas et sibi labit super illum intuens locum eius caput vigesimum octavum habet argentum venarum suarum principia et auro locus est in quo conflatur ferrum de terra tollitur et lapis solutus calore in es vertitur tempus posuit tenebris et universorum finem ipse considerat lapidem quoque caliginis et umbram mortis dividit torrens a populo peregrinante eos quos oblitus est pes et gentis hominis et invios terra de qua oriebatur panis in loco suo igni subversa est locus saphiri lapides eius et glebe illius aurum semitam ignoravit avis nec intuitus est eam oculus vulturis non calcaverunt eam fili institorum nec per transivit per eam leena ad silicem extendit manum suam subvertit a radicibus montes in petris rivos excidit et omne pretiosum vidit oculus eius profunda quoque fluviorum scrutatus est et abscondita in lucem produxit sapientia vero ubi invenitur et quis est locus intelligentiae nescit homo pretium eius nec invenitur in terra suaviter viventium Abyssus dicit non est in me et mare loquitur non est mecum non dabitur aurum obrisum pro ea nec appendetur argentum in commutatione eius non conferetur tinctis indie coloribus nec lapidi sardonico preciosissimo vel saphiro non adequabitur ei aurum vel vitrum nec commutabuntur pro ea vasa auri excelsa et eminentia non memorabuntur comparatione eius traitur autem sapientia de occultis non adequabitur ei topacius de Ethiopia nec tincture mundissime componetur unde ergo sapientia venit et quis est locus intelligentiae abscondita est ab oculis omnium viventium volucres quoque celi latet perditio et mors dixerunt auribus nostris audivimus famam eius deus intelligit viam eius et ipse novit locum illius ipse enim fines mundi intuetur et omnia quae sub cielo sunt respicit qui fecit ventis pondus et aquas appendit in mensura quando ponebat pluvis legem et viam procellis sonantibus tunc vidit illam et enarravit et preparavit et investigavit et dixit homini ecce timor domini ipsa est sapientia et recedere a malo intelligentia caput vigesimum nonum addit quoque job assumens parabolam suam et dixit quis mihi tribuat ut sim iusta menses pristinos secundum dies quibus deus custodiebat me quando splendebat lucerna eius super caput meum et ad lumen eius ambulabam in tenebris sic ut fui in diebus adolescentiae meae, quando secreto deus erat in tabernaculo meo quando erat omnipotens mecum et in circuitu meo pueri mei quando lavabam pedes meos buturo et petra fundebat mihi rivos olei quando procedebam ad portam civitatis et in platea parabant cathedra mihi videbant me juvenes et abscondebantur et senes assurgentes stabant principes cessabant loqui et digitum superponebant ori suo vocem suam quo ibebant duces et lingua eorum gutturi suo aderebat. Auris audiens beatificabat me, et oculus videns testimonium redebat mici, eo quod liberassem pauperem vociferantem, et pupillum cui non eset adiutor, benedictio perituri super me veniebat, et cor vidue consolatus sum justitia indutus sum et vestivi me sic ut vestimento et diademate iudicio meo oculus fui cieco et pes claudo pater eram pauperum et causam quam nesiebam diligentissime investigabam conterebam molas iniqui et de dentibus illius auferebam predam dice banque in nidulo meo moriar et sicut palma multiplicabo dies radix mea aperta est secus aquas et ros morabitur in missione mea gloria mea semper innovabitur et arcus meus in manu mea instaurabitur qui me audiebant expectabant sententiam et intenti tacebant ad consilium meum verbis meis adere nihil audebant et super illos stillabat et loquium meum expectabant me sic ut pluviam et os sum aperiebant quasi ad imbrem serotinum si quando ridebam ad eos non credebant et lux vultus mei non cadebat in terram. Si voluissem ire a eos, sedebam primus. Cunque sederem quasi rex, circumstante exercitu, eram tamen merentium consolator. Caput trigesimum. Nunc autem de rident me juniores tempore, quorum non dignabar patres ponere cum canibus gregis mei quorum virtus manum mihi erat pro nihilo et vita ipsa putabantur indigni et gestate et fame steriles qui rodebant in solitudine squallentes calamitate et miseria et mandebat aerbas et arborum cortices et radix juniperorum erat cibus eorum qui de convallibus ista rapientes cum singula reperissent ad ea cum clamore currebant in desertis habitabant torrentium et in cavernis terre vel super glaream qui inter huiusce modi le tabantur, et esse sub sentibus delicias computabant filii stultorum et ignobilium et in terra penitus non parentes nunc in eorum canticum versus sum et factus sum eis in proverbium abominantur me et longe fugiunt a me et facie mea conspure non verentur faretram enim suam aperuit et afflixit me et frenum posuit in os meum ad desteram orientis calamitates me illico surrexerunt pedes meos subverterunt et oppresserunt quasi fluctibus semitis suis dissipaverunt itinera mea in sidiati sunt mihi e prevaluerunt, et non fuit qui ferret auxilium. Quasi rupto muro et aperta ianua, irruerunt super me, et ad meas miserias devoluti sunt. Redactus sum innicilum, abstulisti quasi ventus desiderium meum, et velut nubes per transit salus mea, nunc autem in me metipso marcescit anima mea, et possident me dies afflictionis. Nocte os meum perforatur doloribus, et qui me comedunt non dormiunt. In multitudine eorum consumitur vestimentum meum, et quasi capitio tunice succinserunt me. Comparatus sum luto, et assimilatus sum faville et cineri. Clamo ad te et non exaudis me, sto et non respicis me. Mutatus es mici in crudelem, et duritia manus tue adversaris mici. E levasti me et quasi super ventum ponens, e lisisti me valide si o quia morti trades me ubi constituta est domus omni viventi viruntamen non ad consumptionem eorum emittis manum tuam et si corruerent ipse salvabis flebam quondam super eo qui afflictus erat et compatiebatur anima mea pauperi expectabam bona et venerunt mihi mala presto labar lucem et eruperunt tenebre interiora mea erferbuerunt absque ulla requie prevenerunt me dies afflictionis merens incedebam sine furore consurgens in turba clamabam frater fui draconum et socius strutionum cutis mea denigrata est super me et ossa mea aruerunt pre caumate versa est in luctum citara mea et organum meum in vocem flentium caput trigesimum primum pepigi fedus cum oculis meis ut ne cogitarem quidem de virgine quam enim partem haberet in me deus de super et hereditatem omnipotens de excelsis nunquid non perditio est iniquo et alienatio operantibus in justitiam non ipse considerat vias meas et cunctos gressus meos di numerat si ambulavi in vanitate et festinavit in dolo per meus appendat me in sta terra iusta et sciat deus simplicitate meam si declinavit gressus meus de via et si secutum est oculos meus cor meum et si manibus meis adesit macula seram et alius comedat e progenies mea e radicetur si deceptum est cor meum super muliere et si ad ostium amici mei insidiatus sum scortum alterius sit uxor mea et super illam incurventur alii hoc enim nefas est et iniquitas maxima ignis est usque ad perditionem devorans et omnia e radicans genimina si contempsi subire iudicium cum servo meo et ancilla mea cum disceptarent adversus me quid enim faciam cum surrexerit ad iudicandum deus et cum coesierit quid respondebo illi non quid non in utero fecit me qui et illum operatus est et formavit me in vulva unus si negavi quod volebant pauperibus et oculos vidue expectare feci si comedi bucellam meam solus et non comedit pupillus exea quia ab infancia mea crevit mecum miseratio et de utero matris me egressas est mecum si despexi pereuntem et quod non aburit indumentum et absque operimento pauperem si non benedixerunt mihi latera eius et velleribus ovium mearum calefactus est si levavi super pupillum manum meam etiam cum viderem me in porta superiorem humerus meus a junctura sua cadat et brachium meum cum suis ossibus confringatur semper enim quasi tumentes super me fluctus timu ideum et pondus eius ferre non potui. Si putavi aurum robur meum, et obriso dixi fiducia mea, si laetatus sum super multis divitis meis, e quia plurima reperit manus mea, si vidi solem cum fulgeret, et lunam incedentem clare, et lunam incedentem clare, et laetatum est in abscondito cor meum et osculatus sum manum meam ore meo quae est iniquitas maxima et negatio contra deum altissimum si gavisus sum ad ruina meius qui me oderat et exultavi quod invenisset eum malum non enim dedi ad peccandum guttur meum ut ex peterem maledicens anima meius si non dixerunt viri tabernaculi mei quis det de carnibus eius ut saturemur foris non mansit peregrinus ostium meum viatori patuit si abscondi quasi homo peccatum meum et se lavi in sinu meo iniquitate meam, si expavi ad multitudinem nimiam, et de spectio propinquorum terruit me, et non magis tacui, nec egressus sum ostium, quis mici tribuat auditorem, ut desiderium meum audiat omnipotens, et librum scribat ipse qui judicat, ut in humero meo porte millum et circundem illum quasi coronam mici per singulos gradus meos pronunciabo illum et quasi principi offeram eum si adversum me terra mea clamat et cum ipsa sulci eius deflent si fructus eius comedi absque pecunia et animam agricolarum eius afflixi pro frumento oriatur mihi tribulus et pro hordeo spina finita sunt verba iob caput 32 secundum o miserunt autem tres viri isti respondere Job, e o quod justus sibi videretur. Et iratus indignatus, que est Eliu, filius Barakel, budites, de cognatione ram. Iratus est autem adversum Job, e o quod justum se esse diceret coram Deo porro adversum amico seius indignatus est eo quod non invenissent responsionem rationabilem sed tantum modo condemnasset iob igitur eliu expectavit iob loquentem eo quod seniores essent qui loquebantur cum autem vidisset quod tres respondere non potuissent iratus est vehementer respondensque Eliu filius Barakel busdites dixit Junior sum tempore vos autem antiquiores id circo de misso capite veritus sum vobis indicare meam sententiam Sperabam enim quod etas prolixior loqueretur et annorum multitudo doceret sapientiam sed ut video spiritus est in omnibus et inspiratio omnipotentis dat intelligentiam non sunt longevi sapientes nec senes intelligunt iudicium ideo dicam audite me ostendam vobis etiam ego meam sapientiam expectavi enim sermones vestros audivi prudentiam vestram donec discepta remini sermonibus et donec putabam vos aliquid dicere considerabam sed ut video non est qui possit arguere iob et respondere ex vobis sermonibus eius ne forte dicatis in venimus sapientiam deus projecit eum non homo nihil locutus est mihi et ego non secundum sermones vestros respondebo illi extimuerunt nec responderunt ultra abstulerunque a se eloquia coniam igitur expectavi et non sunt locuti steterunt nec ultra responderunt respondebo et ego partem meam et ostendam scientiam meam plenus sum enim sermonibus et coarctat me spiritus uteri mei en venter meus quasi mustum absque spiraculo quod lagunculas novas disrumpit loquar et respirabo paululum aperiam labia mea et respondebo non accipiam personam viri et deo homini non equabo nescio enim quam dio subsistam et si post modicum tollat me factor meus finis partis sexagesime primae